Euneko larogoian berri zibiliko dira eskola garraio, iriko eta errien arteko autobusak maiatzaren amekatik goiti. Ikasle batzuen berriz astea eta koronavirus berriaren kontrako neurien malgutzea segituko du beraz. Jean Jone Etxegarai, irigune elkargoko lehen dakaria. Le virus e, e mobila e on demande de, de E se bien la difficulté de l'exercice que de rentrer dans cette euh, phase de mobilité qui est indispensable à la reprise euh, économique de ce pays. Erabiltzaileek hau aitzineko maska jantzi beharko dute, ama urtez goitikakoek seurik, biaulketarik bat utxik utzi beharko da, eta gidaria plexiglasezko berina batek babestuko du. Aire egokitua edo klimatizazioa ez da martxan ezagiko. Jean-René Etxegarai. Euh, et parce qu'il faut de la pédagogie, il faut, faudra de la médiation, et nous allons euh, demander à des agents euh, d'intervenir euh, dans les stations clés pour effectuer euh, une sensibilisation. Eta ez sensibilizazioa bakarrik poliziarei ibiliko baita geltokietan eta autobusetan. Biurratxetan eginen da berriz hartze hori, astelenetik goitik, Kronoplus, Egobus eta Trambusa, baita berriz hartzen duten ikaslendako garraioa ere berriz abiatuko dira euneko largoian, goian, Eri enarteko karrezprez euneko largo ama amabostean, eta donapaleu maule eta kanboko proxibusak osoki. Gauza bera, bokale angelu lotura egiten duen txaluparentzat. Geldirik egonon dira ahatik Santa Espirituko zeharkatzailea eta hiri barneko joan jinkari kipiak, ertsiegiak. Claude Olive garraio sindikatuko burua. La frekantazion de... Eh, et les usages seront analysés quotidiennement par les équipes du syndicat de mobilité. Euh, et, qui va pouvoir nous permettre une adaptation des différentes mesures au fur et à mesure que ce déconfinement euh, va avancer.